Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Devet je prosinca 1964. godine. Na naslovnici Revoluciona kubanskih dnevnih novina objavljeno je da će komandante Ernesto Che Guevara odletjeti za New York kako bi se obratio Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda. Dva dana nakon te objave vođa kubanske revolucije, službeno ministar industrije Republike Kube, napao je u Generalnoj skupštini Sjedinjene američke države zbog napada kubanskih izbjeglica koje je financirala i obučavala američka obavještajna služba CIA zbog letova špijunskih zrakoplova U-2 nad Kubom te zbog ekonomskog embarga. Za vrijeme Gevarinog govora u Generalnoj skupštini nije bilo američkog veleposlanika Adelaja Stevensona. On je prije Gevarinog govora zanijekao da Sjedinjene države na bilo koji način pomažu protivnicima Republike Kube, stvorene nakon pobjede revolucije koju su vodili Fidel Castro i Che Guevara. Ministar industrije u svojem je govoru pred Generalnom skupštinom ovako odgovorio na te tvrdnje. Još jednom gospodin Stevenson tvrdi da nije bilo kršenja zakona, da se ni jedan zrakoplov brod nije otisnuo s američke obale za Kubu, da ti gusarski napadi dolaze ni otkuda, da sve dolazi ni otkuda. On koristi isti ton glasa, isto pouzdano ponašanje, isto intelektualno držanje koje je koristio 1961. kada je jednako tako izraženo objavio da su kubanski zrakoplovi došli iz kubanskog teritorija i da su njima upravljali kubanske izbjeglice sve dok ta laž nije bila razotkrivena. Prema tome, naravno da razumijem zašto je moj poštovani kolega gospodin Stevenson još jednom odlučio ne biti prisutan na ovoj skupštini. Cijeli je svijet pratio prizore iz generalne skupštine. Ernesto Che Guevara bio je sjajan govornik i njegov istup bio je spektakl. Sjedinjene države pokušale su 1961. godine svrgnuti tek uspostavljenu vladu Nove Republike Kube, ali taj pokušaj neslavno propao u zaljevu Svinja na jugozapadnoj obali tog otoka. Manje je bio zapažen jednako strastveni dio tog govora u kojem je Che Guevara govorio o jednoj drugoj temi. Piero Gliheses u knjizi Sukubljene misije Havana, Washington i Afrika 1959. 1976. piše. S jednakim pravedničkim bijesom Če je nastavio govoriti o tragičnom slučaju Konga ili Zaira, koji pokazuje kako se jednako potpuno nekažnjeno i s najdrskijim cinizmom može ismijavati s pravima naroda, Govorio je o mučeniku Lumumbi i njegovom ubojici Čombeu. Govorio je o ulozi koju su zapadne sile odigrale u Zairu 1960. i 61. i o ulozi koju sada igraju i povikao Svi slobodni ljudi svijeta moraju se spremiti da osvete zločine u Kongu. Ernesto Che Guevara neće ostati samo na riječima. Ubrzo nakon tog govora on će krenuti na višemjesečno putovanje po Africi. Mnoge stvari začeće se u vrijeme tog posjeta. Afrički kontinent više neće biti isti. sedamnaest prosinca 1964. godine Ernesto Che Guevara otputovao je zrakoplovom iz Njujorka u Alžir kada su u siječnju 1959. revolucionari predvođeni Fidelom Castrom svrgnuli režim diktatora Fulgencija Batiste, Kuba imala samo jedno diplomatsko predstavništvo u Africi, izaslanstvo u Kairu – u listopadu 1961. argentinski novinar Jorge Ricardo Masetti otputovao je za Tunis. Masetti je tada već radio za kubansku obavještajnu službu DGI i nosio je kastrovu poruku upućenu Fronti za nacionalno oslobođenje, koja se od 1954. borila za nezavisnost Alžira od francuske kolonijalne vlasti. Fronta je ponudu objeručke prihvatila i u prosincu 1961. Iz Havane isplovio brod na kojemu je bilo 1500 pušaka, 30 strojnica, 4 minobacača od 81 mm i streljivo. Oružje je istovareno u Kazablanci, a brod se vratio u Havanu prevozeći 76 ranjenih boraca Alžirske fronte. Alžir će 1962. formalno proglasiti nezavisnost od Francuske. Njegov prvi premijer, Ahmed Ben Bella, na svoj prvi banjsko politički posjet otići će u York kako bi prisustvovao svečanosti primanja Alžira u Ujedinjene narode. Onda je otišao u Washington kako bi se susreo s predsjednikom Johnom Kennedyjem. Nakon toga na veliko nezadovoljstvo Sjedinjenih država Ben Bella je otišao na Kubu kako bi se zahvalio na velikoj pomoći tijekom borbe protiv francuskih vlasti. Do 1964. Alžir će biti jedina afrička država u kojoj će biti kubanski obavještajci, vojnici i civilni savjetnici i medicinsko osoblje. Nakon Čegevarinog posjeta to će se promijeniti. Martin Meredith u knjizi Sudbina Afrike piše. Tijekom pripremnih faza misije Gavara je putovao u Alžir kako bi se savjetovao s Ben Belom, u Peking kako bi se savjetovao s Chuen Lajem i u Kairo kako bi se savjetovao s Naserom. Otići ću u Kongo, rekao je Gavara Naseru, zbog toga što je to danas najužarenije mjesto na svijetu. Mislim da možemo nanijeti bol imperialistima u srcu njihovih interesa, Katangi. Nasser je bio skeptičan prema Gevarinim namjerama da sam vodi tu misiju. Prema izvještaju s njihovog sastanka koji je sastavio novinar Muhamed Heikal, Naserov zet, egipatski predsjednik upozorio je Gevaru da ne postane još jedan Tarzan, bijeli čovjek među crncima koji ih vodi i štiti. Naser je tužno odmahnuo glavom i rekao, to ne može uspjeti. Čegevarin posjet Africi nije prošao neopaženo od Sjedinjenih država. Nekoliko tjedana nakon tog posjeta Tom Hughes, čelnik Ureda za informacije i istraživanje State Departmenta, napisao je procjenu Čegevarinog puta. Procjenu donosi Piero Gleyheses. Heses. Čegevarin tromjesečni afrički put dio je važne nove kubanske strategije. Trenutačni cilj Kube je razvoj bliskih i korisnih odnosa s revolucionarnim afričkim državama. Na koncu se Kubanci nadaju da će ohrabriti stvaranje mutno određene snage trećega svijeta, u kojoj će Kuba igrati važnu ulogu i crpiti važne političke i psihološke prednosti. Gevarin afrički pothvat mora se prosuditi kao skromni uspjeh. Uspio je prenijeti kubansku poruku u susretima s visokim funkcionarima, u govorima i intervjuima. Gevarini zahtjevi za socijalističku pomoć zemljama u razvoju, njegova oštra kritika velikih sila i sama ideja revolucionarne odvažnosti malene Kube u osobi Gevare nesumnjivo je bila znatno manje atraktivna za mnoge. I Tom Hughes i Gamal Abdel Nasser bili su skeptični prema rezultatima Čegevarinog posjeta. Prvi događaji pokazali su da su i američki diplomati i egipatski predsjednik možda u pravu. U travnju 1965. Čegevara uputio se u Tanzaniju, onda i dalje prema jezeru Taganjika, gdje se susreo sa skupinom koju je vodio Loran Kabila. Sve što je Guevara započeo sa Kabilom je propalo propast misije u Kongu ili Zairu nije značila da je pokušaj stvaranja kontakata u podsaharskoj Africi bio posve uzaludan. Tijekom svog posjeta Che Guevara susreo se sa nizom ljudi koji će postati vođe uspješnih oslobodilačkih pokreta. Kubanska pomoć bit će ključna za njihov uspjeh. Jedna od osoba s kojom se Che Guevara susreo tijekom tog puta u Africi postaće najuspješniji gerilski vođa podsaharske Afrike. Gerard Chalian rođen je 1934. godine u Briselu. Školovao se u Parizu, ključno je bilo školovanje u školi za orijentalne jezike i civilizacije u Parizu. A njegov vrhunac je doktorat na Sorboni pod naslovom Revolucionarni mitovi u zemljama trećeg svijeta. Još za vrijeme školovanja Šalijan je putovao sjeverom Afrike, Indijom, Pakistanom, Turskom i Iranom, a 1960. stupio je u kontakt s predstavnicima Fronte za nacionalno oslobođenje Alžira. Godine 1969. Šalijan će objaviti prvu zapaženu knjigu Oružana borba u Africi. Sljedeće godine izaći će mu knjiga o gerilcima Viet Konga i vjetnamskoj vojsci. Gerard Šalijan ubrzo će postati jedan od autoriteta kada su u pitanju gerilska borba i oslobodilački pokreti u zemljama takozvanog trećeg svijeta. Godine 1966. on je doputovao u malenu portugalsku koloniju na zapadu Afrike. Što je tamo vidio, opisao je u dugom članku pod naslovom S gerilcima u Portugalskoj Gvineji, koji se može naći u knjizi Gerilske strategije, koju je uredio sam Šalijan. Otišli smo vidjeti tabor, udaljen 300 metara iza gomile drveća. Na putu prošli smo pored kuhinje koja je bila postavljena pod zaštitom golemog drveta baobaba. Dnevna hrana za borce kuhana je na dvije vatre. Vatra se odmah gasila na prvi znak preleta zrakoplova. Hrana se uglavnom sastojala od riže i služena je u velikim loncima i emajliranim tavama. Voda se vukla iz relativno čistog izvora i čuvala se u velikim tikvicama. Došli smo na čistinu i vidjeli oko 50 tineđerki, učenica za medicinske sestre koje su također išle i u običnu školu. S njima je bilo i nekih 40 muškaraca iz Farpa, u kaki uniformama i plastičnim sandalama, svi naoružani automatskim puškama. Bili su poredani u četiri reda. Četiri bazuke, dvije teške strojnice i minobacač ležali su ispred njih. Stotinu gerilaca naoružanih puškama stajalo je mirno pored te regularne vojske. Borci su bili uglavnom vrlo mladi, ugrubo između 17 i 25 godina stari. Tabor je bio prostran, u dobro zaklonjenoj baraci spavali su borci Farpa na slamaricama. Gerilci su došli iz okolnih sela gdje su i živjeli. Šalijant na tom posjetu nije bio sam pratnja mu je bio vođa PAIGC-a, Afričke stranke za nezavisnost Gvineje i Zelenog rta, oslobodilačkog pokreta koji se borio za nezavisnost tih područja od Portugala. Ta osoba je ujedno bila i na čelu Farpa, oružanog krila PAIGC-a. Svi vojnici Farpa, tineđerke koje su se školovale za medicinske sestre, gerilci iz okolnih sela, okupili su se kako bi čuli tog čovjeka. Šalijan donosi ove njegove riječi. Već sam bio ovdje, već sam vidio neke od vas. Sretan sam što sam ponovno s vama i što viđam nova lica. Biti ponovno s bratom uvijek je velik užitak, ali ovdje smo više nego braća. Dva brata mogu krenuti različitim putem. Mi, članovi partije i borci za naš narod, nemamo dva puta zaslijediti, već samo jedan. Put koji vodi do slobode i napretka za naš narod. Čovjek koji je bio u pratnji Žerara Šalijana bio je Amilkar Lopeš Cabral. Od svih ljudi s kojima se Ernesto Che Guevara susreo na onom tromjesečnom putu po Africi, Cabral se pokazao kao najsposobniji. Još 1963. kubanski veleposlanik u Gani napisao je da je Amilcar Cabral vrlo neobična vrsta političkog izbjeglice. Naime, svatko ga poštuje. Neće proći puno vremena i Cabral će povesti PAIGC u oružanu borbu protiv portugalskih vlasti u Guineji Bissau do kraja 1965. u toj malenoj i do tada uglavnom nepoznatoj portugalskoj koloniji dvadesetak tisuća portugalskih vojnika pokušat će ugušiti tu pobunu. To neće biti dovoljno. Amilcar Cabral stvorit će gerilsku silu koja će na kraju slomiti portugalsku vojnu silu u Gvineji i Bisao. Govori magister, Želimir Brala. Otac mu se rodio na Zelenorskom arhipelagu, odnosno Kapverdskim otocima, a podrijetlom je iz gvineje Majka mu se pak rodila u gvineje ali su i roditelji bili sa Garuta. Cabral se rodio 12. rujna 1924. godine u Gvineji Bisau, u bivšoj prijestolnici Bafata, ali se obitelj preselila na Zeleni rt kad je imao 8 godina. Današnja Zelenotska republika ili Kaferski otoci, arhipelag je udaljen oko 570 km zapadno od Zelenoga rta na kopnu, na zapadnoj obali Afrike. Cabo Verde na portugalskom znači zeleni rt ili zelena punta. Potom je rtu na dalekom kopnu nenaseljeno otočje vulkanskog podrijetla i dobilo ime, kad su ga u 15. stoljeću u Atlantskom oceanu otkrili portugalski istraživači. Nenastanje su arhipelag Portugalci kolonizirali zbog njegovog važnog zemljopisnog položaja u kojemu su se križali glavni pravci između Europe, Afrike i Amerike. Kasnije će služiti kao neka vrsta trijažnog skladišta u sramnoj trgovini robljem dovoženim sa zapadnih ovala Afrike na putu u obje Amerike. Robovi su se tamo razdvajali od obitelji i svojih etničkih zajednica kako ne bi došlo do koncentracije i pobune i razvrstavali prema različitim poslovima koje će u robstvu morati obavljati. Gvineju su u prvoj polovini 15. stoljeća počeli posjećivati portugalski kapetani koji su se spuštali na zapadnu obalu Afrike. Oni su bili u potrazi za dragocjenostima poput zlata te za robovskom radnom snagom. Početkom 40. godina 15. stoljeća Nuno Tristao vodio ekspediciju koja je prva počela istraživati bogatstva Gvineje u lovu za robove, Nunjev Tristao je poginuo. Ubili su ga domoroci koje je lovio kako bi ih prodao kao robove. Krajem 15. stoljeća portugalski kapetani i trgovci su u Gvineji postali glavna sila. Važno je napomenuti da je zemljopisni pojam Gvineja tada bio puno širi od današnjeg Gvineja. Obuhvaćao je znatan dio zapadne Afrike, južno od Sahare. Zelenordske otoke prvi je vjerojatno za europske osvajače otkrio Antonio de Noli, kapetan podrijetlom iz Dženove koji je radio za Portugal. Zelenordski otoci bili su strateški smješteni u Atlantskom oceanu, udaljeni nekih 500 kilometara od obale Afrike i pored sjajnog položaja imali su još jednu prednost – bili su nenastanjeni. U drugoj polovini 16. stoljeća Portugal je na otocima Santiago i Fogu osnovao dva naselja koja će postati središta portugalske vlasti. Kako je funkcionirala portugalska vlast u Gvineji i Zelenom mrtu opisuje se u enciklopediji Britanici u članku o povijesti Gvineje Bisao. Desetine tisuća gvinejaca odvedeni su kao robovi na zeleni rt, kako bi se razvila njegova ekonomija plantaža pamuka, indiga, boja, ruma, kože i stoke. Tkanje i bojenje od robova uzgojenog pamuka omogućilo je izradu panusa, jedinstvene tkanine isplatene na uskom tkalačkom stanu i obično napravljene od čest straka povezanih zajedno. To je postalo standardna valuta u regionalnoj trgovini u 16. stoljeću. U Gvineji Bisao i susjednim teritorijima robovi su ulovljeni među obalnim narodima i sukobljenim skupinama koje su živjele u unutrašnjosti. Zeleni rt koristio se kao sigurna morska trgovačka postaja za trgovinu robom iz Afrike, robovima, slonovačom bojama, oraščićima, voskom, kožama, zlatom, kao i robom koja je bila namijenjena za Afriku, jeftinim proizvodima manufaktura, vatrenim oružjem, tkaninom i rumom. Tek krajem 19. stoljeća portugalska vlast ušla je dublje u Gvineju Bisao. Do tada je Portugal već davno prestao biti europska sila. Ali to nije značilo da je Portugal spreman pustiti da mu Gvineja, Bisao i Zelenovarski otoci, kao i ostali dio kolonija Angola i Mozambik u Africi i Goa, Makao i Timor u Aziji, odu od njega. Na istoku i jugu Gvineje Bisao nalazi se pak Gvineja Konakri, a na zapadu Atlanski ocean. Gvineju Bisau su od 19. stoljeća zvali Portugalskom Gvinejom, a nakon proglašenja nezavisnosti 1973. godine dodala je u svoj službeni naziv ime glavnog grada Bisaua, kako bi se razlikovala od svoga istočnog i južnog susjeda Republike Gvineje, bivše Francuske Gvineje, ili pa Gvineje koje je glavni grad Konakri, te ekvatorijalne Gvineje i od treće bivše Španjolske Gvineje koje je glavni grad Malabo. Partidu Afrikanu para independenciju da i Kavu Verde, Afričku stranku za neovisnost Gvineje Zelenog Arta, službeno je osnova upravo Amilkra Cabral. 1956. godine i od tada do smrti njom rukovodio, odnosno upravljao svakim bitnim političkim i vojnim potezom koji će dovesti do nezavisnosti, proglašene, kako je rečeno, 1973. godine. Tko je bio Amilkar Cabral? U gimnaziju je išao u gradu Mindelu, na otoku Svetoga Vincenta, kamo se obitelj preselila. Potom su se vratili na otok Svetoga Jakova u današnji i tadašnji glavni grad Praju. U Praji je uspio dobiti stipendiju za studij akronomije u Lisabonu. Kad se upisao na studij, bio je jedini crnac na svojoj studentskoj godini. U portugalskom glavnom gradu stanovao je u studentskom domu Kazadu dos Imperiju, u tom domu studenata carstva živjeli su ili se okupljali brojni studenti koji će kasnije formirati intelektualnu i političku elitu afričkih portugalskih kolonija i igrati vodeću ulogu u antikolonijalnim pokretima u svojim zemljama. Kada je 1914. godine izbio prvi svjetski rat, vlada Republike Francuske toliko je bila sigurna u svoju kolonijalnu vlast u Indokini, da je to cijelo golemo područje čuvalo samo 2500 vojnika iz kolonijalne metropole. Ostali vojnici i policajci unovačeni su iz redova domaćeg stanovništva, ali njih nije bilo puno. Francuska kolonijalna vlast činila se sigurnom. Sve će se to promijeniti u drugom svjetskom ratu, kada će Francuska i ostale europske kolonijalne sile pretrpjeti težak udarac svom prestižu. Indokinu su okupirale japanske trupe, a Francuska je morala mirno gledati kako japanski vojnici preuzimaju upravu nad tim područjem. Nakon kapitulacije Japana, Francuska se namjeravala vratiti u Indokinu i upravljati njome kao da se ništa nije dogodilo. Međutim, 2. rujna 1945. godine u Hanoju na trgu Ba Din, Ho Chi Minh već je proglasio nezavisnost Vijetnama. Francuska to nije namjeravala dopustiti. 6. listopada general Jacques Leclerc iskrcao se u Saigonu s prvim dijelom francuskog ekspedicijskog korpusa. Metropola je krenula kazniti domoroce koji su se usudili pobuniti protiv nje. Ali sada su domorodci, organizirani u Viet Ligu za nezavisnost Vjetnama, znali kako će se boriti. Frederik Logeval u knjizi Žar rata, pad carstva i stvaranje američkog Vjetnama piše. Vjetmin će, naglasio je Ho, u potpunosti iskoristiti močvare, guste džungle, planine i pećine, teren koji su dobro znali. Biće to rat između slona i tigra. Ako tigar bude miran, slon će ga zgromiti svojim moćnim kljovama. Ali tigar ne stoji mirno, on vreba u džungli danju i pojavljuje se samo noću. On će skočiti na leđa slonu trgajući goleme dijelove njegove kože i onda će ponovno skočiti u mračnu džunglu. I polako će slon iskrvariti do smrti. Takav će biti rat u Indokini. Više ni desetine tisuća vojnika iz metropole i stotine tisuća unovačenih vojnika iz francuskih kolonija nije bilo dovoljno da održi Indokinu pod francuskom kolonijalnom vlašću. 7. svibnja 1954. godine, dan prije proslave pobjede u Europi, francuski garnizon u Dien Bien Phu kapitulirao je pred snagama Vijetmina. Činilo se da više nije nemoguće boriti se protiv kolonijalnih vlasti. Vijest o porazu u Indokini bila je ključna za odluku Fronte za nacionalno oslobođenje da krene u oružanu borbu protiv francuskih vlasti u Alžiru. Nakon osam godina teške borbe, Francuska će morati priznati nezavisnost Alžira. Ti primjeri, kao i borba za nezavisnost crne frankofone Afrike, imaće veliku ulogu u formiranju ljudi koji će povesti oružanu borbu protiv portugalskih kolonijalnih vlasti. Jedan od ljudi koji su bili impresionirani borcima za nacionalno oslobođenje u francuskim kolonijama bio je i Amilcar Cabral, koji će osnovati PAIGC. Po završetku studija u Lisabonu i završenog staža u Santaremu, mjestu na 80 km sjeverno od Lisabona, Amilcar Cabral se 1952. godine zapošljava u poljoprivrednoj i šumarskoj službi Gvineje Bisao. Kao agroman po zanimanju, sudjelovao je u popisu poljoprivrednih zemljišta i raznim poljoprivrednim projektima Gvineji Bisao. Tamo je profesionalna aktivnost omogućila da dobro upozna društvene okolnosti u tim dvijema zemljama, počinje pokretati razne inicijative i zahtijevati reforme. Te inicijative kulminiraju osnivanje sportskog, rekreativnog i kulturnog društva Gvineje, koje je otvorio ne samo portugalskim doseljenicima, dakle bjelačkom stanovništvu u Grebisau, i takozvanom asimiliranom crnom stanovništvu, a toga i odmah dovodi pod povećalo portugalskih kolonijalnih vlasti. Pa je sigla za Partidu Afrikanu para independencija da Guinea i Cabo Verde, Afričku stranku za neovisnost Gvineje i Zelenog Arta. Osnovao ga je u ilegali 19. rujna 1956. godine. Od danas poznatijih drugi su osnivači Arištid Špereira, kasnije prvi predsjednik neovisne Zelenorske republike, i Amilkarov brat Luis Cabral, prvi predsjednik neovisne Gvineje Bisau. Prvu veću akciju pa IGC je izveo u kolovozu 59. godine, organizirajući štrajk lučkih radnika u luci glavnog grada Bisau. Kolonijalna vlast izgubila je živce, i u oštroj represiji izazvala smrt 50 manifestanata i ranjavanje stotinjak sudionika štrajka. Ti su događaji izazvali veliku uznemirenost među stanovništvom koje se većinom priklonilo PAIGC-u. Vlasti imale su informacije o PAIGC-u, ali ga nisu smatrale dovoljno ozbiljnim političkim faktorom i zapravo nisu poduzele nikakav ozbiljniji pokušaj da smanje njegov utjecaj. Gvineja Bisao, kako to piše Piero Heses bila je malo vjerojatno mjesto za uspješan gerilski pokret. Njezina je površina nešto veća od 36.000 četvornih kilometara i početkom 60. godina 20. stoljeća imala je samo oko 540.000 stanovnika. U Gvineji je živjelo više od dvadesetak etničkih skupina. Gvineja je bila i mješavina muslimana, kršćana, uglavnom katolika i vjernika tradicionalnih afričkih vjerovanja. Pored toga, u trenutku kada je Cabral s Paigeceom počeo ustanak protiv portugalskih kolonijalnih vlasti, malo je tko u svijetu znao gdje je i što je Gvineja Bisao. U takvim je uvjetima Cabral vodio gerilski pokret. On je dopustio strategiju terora protiv portugalskih vlasti ili portugalskih malobrojnih naseljenika, niti je dopuštao preveliku ulogu stranih vojnih savjetnika. U Gvineji nikada nije bilo više od 60 kubanskih savjetnika, te puno manji broj savjetnika iz istočne Europe. Piero Glej piše. Više puta Cabral tražio od Kubanaca da mu pomognu u nekoj operaciji, a onda bi je otkazao u zadnji trenutak. Godine 1967. na primjer zatražio od Kube da pošalje skupinu stručnjaka za eksplozive kako bi digao u zrak most En Salma koji je povezivao Bisao s unutrašnjosti. Rekao sam mu, Amilkar mi smo spremni, samo trebamo vodiče iz Pajgecea, prisjetio se Dreke. Amilkar je odgovorio, čekaj dva ili tri dana. Prošla su ta dva ili tri dana, a onda još dva ili tri, pa opet još dva ili tri. Na koncu mi je Amilkar rekao, nećemo razniti most. Ako to učinimo, Bisao će biti izoliran, ali kad rat bude gotov, morat ćemo čekati dok ne dobijemo pomoć od Sovjetskog saveza, Kube ili nekog drugog, prije nego što sami budemo sposobni ponovno ga izgraditi. Operacija je otkazana. Prva mu je taktika u ostvarivanju strateških ciljeva bila da traži mirno povlačenje portugalskih oružanih snaga iz Gvineje. Salazarov se Portugal oglušio na takve zahtjeve. Gledano iz salazarističke perspektive, Gvineja niti nije bila kolonija, nego tek prekomorski teritorij, to je bio službeni naziv. Dakle, integrativni dio teritorija Portugala, kao u ostalom i ostale kolonije. Stoga je PAIGC odlučio pribjeći drugim metodama oružanog ustanka. S obzirom na logističke probleme u dopremi oružja na Zelenorski arhipelag i uopće probleme organiziranja oružnog otpora na tih deset otoka i sedam otočića daleko u Atlantiku, pa IGC je odlučio oružani ustanak prvo podići u kontinentalnoj Gvineji. Na Zelenoradskom otočju pa IGC je pribjegao taktici izazivanja sabotaža prvenstveno na komunikacijama i ostaloj infrastrukturi, dakle telefonske veze, stanice, električna postrojenja dalje. U siječnju 1963. godine Cabral je objavio rat Portugalu napadom na portugalsku utvrdu Tit, napavši je artiljerijskim oružjem koje je dobio od prijateljskih zemalja. Oružjem su pa IGC snabdijevali Sovjetski savez, Kuba, Kina i Jugoslavija, a stručnjaci tih zemalja obučavali su oružene snage pod vodstvom Cabrala. Jugoslavija je veoma snažno politički i vojno podupirala PAIGC. Mnogi su oficiri i politički kadar i bili opučavani u tim zemljama, što je ostavilo traga i u ideološkom marksističko-lenjinističkom pozicioniranju pojedinih struja te stranke, koja je sve više dolazila pod utjecaj socijalističkih zemalja. Pa je ubrzo 1964. godine osnovao i vojsku na oslobođenom teritoriju, pripremajući se za veće ratne operacije, pored gerilskog djelovanja u krajevima koje nije imao pod kontrolom. Gvineja je Portugalu služila kao luka za transport trupa i baza za avijaciju na putu za angolsko i bozambikansko ratište. Kad je portugalska vlada shvatila veličinu prijetnje i ratne potencijale Pajgecea, već je bilo kasno. Pajgece je već djelovao na gotovo cijelom gvinejskom teritoriju gdje je imao potporu većine lokalnog stanovništva. Sam je Cabral uživao ugled legendarnog vođe karizmatskog Lindera, o kojemu su narodu nastajale pjesme, ili su i kompozitori o njemu skladali. Nakon početka borbe u Gvineji Bisao, Amilcar Cabral postao je zvijezda. Nisu samo njegovi kubanski i kineski savjetnici ili oni iz istočne Europe smatrali da je on sposoban i karizmatičan čovjek. U siječnju 1969. američki veleposlanik u Senegalu Dean Brown ovako je izvijestio o stanju u tada još portugalskoj Gvineji Bisao. Rat u Portugalskoj Gvineji otišao je iz zla u gore tijekom prošla tri godine. Tijekom tog razdoblja, usprkos povećanju snaga portugalskih trupa s 20.000 na 25.000 ljudi, Portugalci su sve veća područja morali predati kontroli gjerilaca. Samo je jedna glavna cesta još otvorena. Druge glavne ceste ne mogu biti korištene zbog dvostruke opasnosti od mina i zasjeda, Pobunjeničke snage pa i gca kontroliraju velike dijelove zemlje, možda i do 60%, ili barem sprečavaju dolazak Portugalaca u te dijelove. Portugalci su u pravu kada tvrde da kontroliraju većinu stanovništva i da ne postoji niti jedno područje u kojem oni ne kontroliraju sve velike gradove. S druge strane, pobunjenici nisu daleko od istine kada tvrde da je dvije trećine zemlje njihovo i da su u tim dijelovima uspostavili svoju upravu. Područja pod pobunjeničkom kontrolom poput mrlja od tinte šire se po zemlji i sve su bliže glavnom gradu Bisau, Tako veliki uspjeh izvještavanja o njemu, poput onoga koje je davao Gerard Chalian, stvorili su od Kabrala neku vrstu gerilske zvijezde. Popularnost mu je bila tolika da su ga radikalni borci za prava crnačkog stanovništva u Sjedinim američkim državama počeli smatrati mogućim saveznikom i učiteljem. U lipnju 1967. jedan od vođa crnih pantera, Stokely Carmichael, otišao je u posjet Kubi i tamo je rekao svojim domaćinima da bi htio da pripadnici crnih pantera odu u Gvineju kako bi se borili u redovima PGCa i tako stekli iskustvo za predstojeću borbu u Sjedinim državama. Kako je sve to završilo, opisuje Piero Gleihesses. Krajem rujna Ulise se estrada i još jedan časnik DGI-a pratili su Carmichaela na putu u Konakri, gdje je on predstavio plan Kabralu. Kabral je bio oprezan, nije volio imati strane borce u Gvineji Bisao, a i bojao se sukoba s Washingtonom, ali na kraju je popustio i pristao je primiti 20 do 30 afroamerikanaca. Njegov jedini uvjet bio je da ih za gerilsko ratovanje uvježbavaju u nekoj drugoj zemlji. Nismo ih mogli uvježbavati na Kubi. Sjedinjene države bi nas umlatile, rekao mi je Estrada. Prema tome, dva časnika DGI-a otpratila su Carmichaela u Tanzaniju kako bi pitali predsjednika Njererea da im dopusti da se tamo uvježbavaju. Njerere se složio. Carmichael se u studenom vratio u Konakri kako bi izvijestio Cabrala. Onda je upoznao južnoafričku pjevačicu Miriam Makeba i njegovi su se planovi promijenili. Ostavio nas je, oženio se s Makebom, postao građanin Gvineje i skrasio se. Stokely Carmichael odustao od plana da uvježbava crne pantere u Gvineji Bisao. Cabral i njegov PAEGC nastavili su pritiskati portugalsku vojsku i sigurnosne službe. Godine 1970. Papa Pavao VI primio je delegaciju u kojoj su bili Amilcar Cabral, Agostinho Neto iz Angole i Marcelin dos Santuš, jedan od osnivača Frelima, Mozambikanske fronte za oslobođenje Mozambika. Premda je audijencija bila privatne prirode, talijanska je televizija objavila prilog o audijenciji. Čini se da je tek tada portugalsko rekovodstvo do kraja shvatilo kolika mu opasnost prijeti od tog karizmatskog vođe Uskoro je vrh u Lisabonu i u Bisau donio odluku o pokretanju operacije kodnoga imena Zeleno more, koja dobro ilustrira i opseg operacija koje su se vodile na Gvinejskom ratištu. Operaciju Zeleno more izvele su portugalske oružne snage 22. studenoga 1970. godine, dakle nekoliko mjeseci nakon one audijencije kod pape. Jedinica za izvedbu bila je Centar za specijalne operacije Gvineje Bisao pod zapovjedništvom vojnog guvernera nadležnoga za tu zemlju. Paige je uživao podršku susjedne Gvineje i naklonjenost njezinog predsjednika Seku koji je od 1958. Eh, pa sve do svoje smrti 1984. godine bio na čelu Gvineje Konakri. Konakri, Lučki grad, bio je veoma pogodna logistička baza PAIGC-u za napade u Gvineji Bisau i u njemu se nalazilo i sjedište PAIGC-a. Operacija Zeleno more imala je dva taktička cilja. Prvo, trebalo je neutralizirati PAIGC i obezglaviti ga. Drugo, trebalo je potaknuti državni udar u Gvineji Konakri kako bi ta zemlja prestala pomagati PGC-u u borbi u susjednoj Gvineji Bisao. Taktički zadaci trebali su biti ostvareni kroz pet operativnih ciljeva. Oni su trebali biti istovremeno ostvareni. Svi su se nalazili na području Konakrija, glavnog grada Gvineje, međunarodno priznate države. Portugal, tada izoliran u međunarodnoj zajednici zbog kolonija koje želi zadržati pod svaku cijenu i zbog ratova u njima, zaključio je dakle da neće moći dobiti rad u Gvineji Bisau, osim ako takvim napadom na suverenu Gvineju Konakri uporište paigc ne uništi PAIGC. Godine 1964. iz Lisabona je u Gvineju Bisao poslan general Arnaldo Schulz. On je predvidio da će rat u Gvineji biti gotov za šest mjeseci. Kada je u svibnju 1968. Schulz odlazio iz Gvineje, bio je, kako je sam rekao, tužno razočaran. Njega je u Gvineji kao glavni zapovjednik i guverner naslijedio puno sposobniji general Antonio de Spinola. Njegovu će strategiju Cabral nazvati kombinacijom smješka i krvi. Cabral je tu strategiju karakterizirao kao uspješnu samo u tome da je dovela do pat pozicije. Cabralov GC ipak je bio prejak. Anthony Clayton u knjizi Graničari, ratovanje u Africi nakon 1950. piše. Do 1971. snaga vojnog krila pa igca Farpa bila je oko 6000 pripadnika u sve veći broj stranih savjetnika, uključujući neke iz Kube, Sovjetskog saveza i Čehoslovačke. Veće jedinice operirale su noću iz baza u Gvineji i nakon 1966. iz Senegala. Skoro svi su bili opremljeni sovjetskim kalašnikovima ili njegovom kineskom inačicom. Pa sustav zapovjedanja i kontrole imao je tri regionalna zapovjedništva, sjeverno, istočno i južno, a svako od tih područja bilo je podijeljeno u sektore. Ranjenici su se liječili u Gvineji, i Senegalu, neki su bili slani u istočnu Europu. Operativno umjeće uključivalo je napade na vojarne, aerodrome i morske i riječne luke uz veliko polaganje mina i zasjede. Mine su također vješane na drveće. Psihološki efekt protupješačkih mina koje su zahtijevale da barem tri ili četiri druga pomognu vojniku koji je izgubio sve, bio je dubok. Kineske konveksne fragmentacijske bombe koje su na ciljeve bacane iz zasjede i koje su, kad su eksplodirale, bacale nekih šesto čeličnih dijelova, također su imale razorno djelovanje. S takvim neprijateljem, vođenim Amilkarom Cabralom, suočio se general Antonio de Spinola, nekadašnji konjanički časnik koji uvijek nosio bič za konje imao jedno stakleno oko. Do 1971. on je pod svojim zapovjedništvom imao 30 tisuća vojnika. Spinola je bio vrhovni zapovjednik koji je pokrenuo operaciju Zeleno more. Operativni ciljevi bili su sljedeći. Prva, trebalo je uništiti sedam brzih 25-metarskih glisera koje je PAIGC dobio od Sovjetskog saveza, koji su djelovali na razvedenoj Atlantskoj obali Gvineje Bisao, među brojnim otocima i otočićima i potom se brzo povlačili u teritorijalne vode Gvineje Konakri. Bili su naoruženi torpedima i raketama. Nadalje, valjalo je osloboditi 26 portugalskih zarobljenika koje je PAIGC bio zarobio. Najvažni cilj vjerojatno, bio je napasti i razoriti sjedište paigc istovremeno i sjedište njegovog vrhovnog štaba i po mogućnosti likvidirati samoga Milkara Cabrala. Četvrti cilj plana bio je uništiti na aerodromu Sekutureove lovce MiG-15 i MiG-17 koji se mogu aktivirati kad počne operacija i osujetiti je. I na kraju Istovremeno s četiri navedena cilja valjalo je na kopno iskrcati naoružane gvinejske opozicijske i opozicijske snage FLNG-a. FLNG je sigla za Front de Libération Nationale Guinée, Fronta za nacionalno oslobođenje Gvineje, koja se suprotstavljala politici sekuture. Istovremeno su Portugalci pripremili i doveli i članove privremene vlade koja će preuzeti zemlju nakon provedenoga državnog udara i likvidacije predsjednika Sekutureja. Jedan od osnovnih uvjeta bio je da se pri napadu prikrije bilo kakav trag da je riječ o portugalskim vojnim snagama, kako bi Portugal izbjegao međunarodne posljedice samovoljnog napada na suverenu zemlju. Stoga je amfibijski ekspedicijski korpus imao uniforme bez oznaka, sudionici su bili uglavnom vojnici Crne puti, takozvani afrički komandosi, kolaboracionisti iz raznih portugalskih kolonija. Upotrebeno je oružje moralo biti uobičajeno u Africi. Stoga je Portugal na međunarodnom crnom tržištu nabavio ručne bacače i kalašnjikove, a zanimljivo je i da je jedan dio automatskog oružja nabavljen u Bugarskoj. Prendo je ona inače pomagala GC-u. Operacija Zeleno more doživjela je težak neuspjeh. Prva su dva cilja doduše bila ostvarena, dakle gliseri su uništeni, a portugalski zarobljenici oslobođeni. Zgrada Pajgecea bila je uništena, ali se njegovo rukovodstvo nije tamo nalazilo. Obavještajna se priprema pokazala veoma lošom, avioni se nisu nalazili na aerodromu u Kanakriju. Još gore, Iskrcani pripadnici Sekutureove opozicije dijelom su se predali, a ostali su naišli na neprijateljski stav stanovništva, pa su ih zarobile ili pobile Sekutureove snage, potpomognute kubanskim kontingentom koji je bio u Konakriju. Zarobljenici su naravno opisali operaciju u kojoj su sudjelovali, naveli imena svojih mentora i vođa i buknuo je međunarodni skandal. Portugalska vojska koristila je protiv PGCA a e nato standardno streljačko oružje, zrakoplove tipa Fiat G91 i PV Harpun, transportne zrakoplove Nord Atlas, oklopna kola Daimler i Panhard, topove, haubice, minobacače, napalm. Defolijanti ili kemijska sredstva od kojih je otpadalo lišće s drveća korišteni su kako bi se ogolile šume pored cesta. Spinola je pokušao i raditi s domaćim stanovništvom. Pokrenuo je plan nazvan Bolja Gvineja, u kojem je počeo graditi ceste, bolnice, škole i kuće a stupio je u kontakt s vodstvom i a ne bi li ih nagovorio da i za njih ima mjesta u planu Bolja Gvineja. Spinola nije odustajao ni od vojnog rješenja. Anthony Clayton piše. On je nastavio žestoko voditi pohod uz potporu 12 helikoptera Alouette 3, koji su bili od posebne koristi na teritoriju malenom poput Gvineje, jer su mogli u svaki dio zemlje doći brzo. Područje u kojem su primijećeni gerilci bilo je napadnuto iz zrakoplovnih topova i strojnica, onda bombardirano i onda bi na koncu stiglo 12 do 16 helikoptera. Svaki bi nosio nekih 5 do 6 vojnika. Ranije u Angoli Spinola bi često bio viđen kako prvi pod vatrom iskače iz helikoptera ili bi danima sam vodio obhodnju. I u Gvineji on je donio tu osobnu karizmu. Na kraju ništa nije pomoglo. Amilkar Cabral i njegovi gerilci jednostavno su bili nepobjedivi. Ipak činilo se da se portugalskim vlastima osmijehnula sreća. U noći 20. siječnja 1973. godine Amilkar Cabral bio je na večeri u ambasadi Narodne republike Poljske u Konakriju. U jednoj od triju afričkih Gvineja, bivšoj Francuskoj Gvineji, zvanoj često tada i danas Gvineja Konakri, premda joj službeno ime Republika Gvineja. Vraćao se u sjedište stranke pa gc. Tri čovjeka naoružana automatskim puškama kalibra 7,62 mm modelom AK-47, poznatim kalašnjikovima, zaustavili su automobil u kojem su bili on i supruga. Bili su bez hranitelja. Ana Marija ostala je u automobilu, a on je izašao. Rekao je da više voli umrijeti nego da ga vežu. Kroz nekoliko trenutaka bio je mrtav. Tko je ubio Amilkara Cabrala? Tim se pitanjem najtemeljitije bavio doajen portugalskog istraživačkog novinarstva Jose Pedro Kaštenjera, koji je i objavio 1995. godine knjigu upravo pod tim naslovom Tko je ubio Amilkara Cabrala. U knjizi Kaštenjera istražuje i postavlja četiri hipoteze tko je mogući organizator atentata na karizmatskog lidera Pajgecea. U prvoj hipotezi razmatra odnose i napetosti koje vladaju unutar vrha PGC-a između gvinejskih rukovodilaca s jedne strane i rukovodilaca podrijetlom sa zelenog arta s druge strane. Kao i u svakom sličnom pokretu, u trenutku kad je neovisnost na vidiku, u vojnim i političkim vrhovima dolazi do raslojavanja i počinje grupiranje oko različitih pogleda ili interesa koje pojedinci žele ostvariti jednom kad se željeni ciro ostvari. Sve više jača i nacionalizam prigušen dok postoji zajednički neprijatelj. Amilcar Cabral sve je više viđen kao zelenorčanin, premda on sam ni u jednom nastupu nije iskazivao svoju pripadnost zelenom rtu, vjerojatno se tako nije ni osjećao, vjerojatno se osjećao pripadnikom istovremeno i Gvineje, Bisao i Zelenog rta. Druga je mogućnost da je Cabrala likvidirala PID, Policija Internacionali de Defese du Stadu, zloglasna međunarodna policija i policija za obranu države, pandan američkoj CIA ili sovjetskom KGB-u. U međuvremenu otvoreni arhivi PID svjedoče o brojnim propalim pokušajima da se Kabrala likvidira. Treća mogućnost je da su atentat izvele portugalske vojne snage. Četvrta hipoteza govori o mogućoj umješanosti samoga sekuturea u atentat. U prilog toj hipotezi govore neke indicije o umješanosti pojedinaca iz vrha tadašnje vlasti u Konakriju. Politički gledano, Seku je u Kabralu mogao vidjeti i konkurenta za liderstvo na zapadnom dijelu afričkog kontinenta. Amilkar Lopeš Cabral ubijen je 20. siječnja 1973. godine u 49. godini. U svibnju te godine PAIGC je pokrenuo operaciju koju je nazvao po Amilkaru Kabralu. Do tada pomunjeničke snage narasle su na 8000 ljudi i kontrolirali su dvije trećine Gvineje Bisao. U operaciji Amilcar Cabral snage PAIGC-a kojima je pomagao 41 kubanski savjetnik koji su koordinirali djelovanje topništva, prisilili su portugalsku vojsku da se povuče iz važne utvrde leđe, ključa obrane juga Gvineje Bisao. Zapovjednik utvrde tražio je pomoć od generala Spinole. Ovaj odgovorio da mu je ne može dati. Onda je zapovjednik utvrde odlučio prepustiti utvrdu u a sam se s vojnicima povukao noseći samo osobno naoružanje. Nakon te operacije CIA je procijenila da je PAIGC najbolje vođen, opremljen i uvježban afrički oslobodilački pokret. 24. rujna 1973. Narodna skupština Gvineje Bisao proglasila je nezavisnost od Portugala. Cabral je posredno zaslužan za još nešto. Niz mladih portugalskih časnika, poručnika i satnika koji su ratovali u Gvineji i Bisao, postalo je ogorčeno režimom u Lisabonu i neprestanim ratovanjem u kolonijama. Oni su osnovali pokret oružanih snaga koji je u travnju 1974. u takozvanoj revoluciji Karanfila svrgnuo najdulju autoritarnu vladavinu na zapadu Europe. Ti mladi časnici za nominalnog vođu odabrali su generala Spinolu, koji je također imao gorko iskustvo ratovanja u i Bisao. Na posredan način Amilkar Cabral pomogao je da i Portugal postane demokratska država. Stvari u zemlji u kojoj je i pokrenuo rad za oslobođenje nisu nakon nezavisnosti išle na bolje. Govori magistar Želimir Brala. Cabralovu viziju da će nezavisnost omogućiti razvoj i dovesti do prosperiteta, realnost je u Gvineji Bisao nažalost ubrzo demantirala. Riječ je o nestabilnoj zemlji u kojoj je brud društveni proizvod jedan od najnižih na svijetu, kao i Human Development Index, odnosno ljudski razvojni indeks. Politički vojni krugovi upleteni su u različite skandale, među kojima dominiraju i oni koji su u vezi s ilegalnom trgovinom opojnim drogama. S druge strane, njegova se vizija ostvario u Zelenorskoj republici, koja je nezavisnost proglasila 5. srpnja 1975. godine. Ona koja je danas primjer i ne samo u Africi stabilne demokratske zemlje. Skromnih prirodnih resursa, ekonomija je uglavnom orijentirana na turizam, koji se razvija prvenstveno inozemnim ulaganjima. Stranci vole odlaziti u tu zemlju tople klime cijele godine i uživati u raznovrsnosti pejzaža brojnih otoka i u kulturnom bogatstvu, naročito u glazbi, koji je širom svijeta proslavila među ostalima Cezarija Eura, Ildu Lobu, Sara Tavarš, Marija de Bahoš ili mnogi drugi. O Kabralovoj višeslojnoj osobnosti napisane su brojne knjige i članci. Pojednostavljeno rečeno, bio je gvinejec, rođen od kapverskih roditelja, s portugalskom akademskom naobrazbom. S više od jednoga identitetskog dualiteta bio je političar marksist koji je sanjao da bude socijaldemokrat, humanistički ratnik koji je izbjegavao nasilje, ali i bio spreman da hladno nalaže ubijanje, mučenik revolucije koji je završio tako da su ga likvidirali vjerojatno njegovi vlastiti ratni drugovi, Otac nezavisnosti koji je iza sebe ostavio kao nasljeđe jednu uspješnu državu, Zelenovsku republiku, ali i drugu državu, Vinaju Bisau, za koju se danas smatra da je leglo nad narkotrafikanata s državnim dokumentima. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Luka Pavelić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2020. godina.